Bai, ba, bazakeria, bazakeria besterik gabe, ez dakite eh, em, nola erran, ez manera korporatibo batetik ikusirik, baina jende naizen aldetik, nik uste dozen gauza libre beharko litzatekela adierazteko, ba, bai idatziz, eh, bai e, eh, musikaz, bai marrazkiz ere eta horren alako batean hartzea olako olako eroaz, eraso bat, olako atakea inain, bortitza eta eh, basakeria, ez dut besterik errateko egiazki. Eh, Zergetik eh, marrazkilaren kontra, olako atentatu bat? No, marrazkia beti da mm, adirazteko oso manera librea, eh, sorkuntzatik, kreaziotik eta asko du, eta gainera nola erran ba, karikaturaren bidez edo em, nola distorsionatzen alden errealitatea norberak nahi duen bezala eta provokazioan erori en, eh, nahi zatekotan, eta hori libro da erran bezala, eta hori Charlie Hebdo ikuste maizu izan direla eta, eta beti badirela hortan, provokazioan. provokazioa boteraren kontra, provokazioa elizaren kontra, edo zein eliza dela eta e, e, Euskaldunon kontra edo korsikarren kontra ere, baliatizan izan dute, eta mm, min ematen du, e, olako, olako batean norberak bere burua <laughs> izlatua ikusteak e, min ematen du. Horren horren aitzinen, zer egiten alda, e, armat berberekin e, kontra erasuan e, aritu, eta eta beste horren beste egin, eta igorri, eta eta hola itzuli, e, min hori. Marrazkia e, marrazki ez da argazki bat. E, argazkia gutxi gora bera, hor dagoena da, eta aski, baina marrazki batean e, izlatzen alda egoera bat, errealitate bat, baina narran bezala provokaziotik eta distorziotik. Eta hori ez da nola naika onartzen, eta hori ikusi dugu atzaldontan. E, beti aipatzen dena ez, umorea, denetaz egin daiteke umorea, Ba, nik uste baiet, nik baiet, eta alakoetan nik eh, erantzuten dut umorea dela gatza eh, bezalakoa, izaten alda xea eta izaten alda larria. Nik uste umore xeez eh, egiten alda umorea zer nahitaz, Umore larria niri etzait interesa, e, errexagoa da, e, errexagoa egiten, errexagoa da konsumitzen, baina ez da itan interesagarria. Adibidez nik aipatuko nuke atzalde honetan eh, lehenbiziko gauza burua torri zaidana, zoe galdeturik hori izan dela, basakeria, eta bigarren gauza torri zaidana gogora izan da, e, kartun e, izeneko elkartea da, e, e, nik uste plantuik eta beste batzuk osatu zutena bere garaian, eta hain zuzen da, e, erakunde tatik e, kanpo dagoen, edo instituzioetatik kanpo dagoen erakunde batek, Eta horren egiten du xuxen ere munduko konfliktoak analizatu bertako marrazkilarien bidez. Horren pentsazazue, oraiko egunean hartu edo Palestina eta Israel, edo hartu eh, nahi duguna Txetxenia eta Rusia, edo hartu nahi zatera Euskal Herria bera eta espainia eta Frantzia. Tardua nor, em, bena libre da, norberak berea kontatzeko, eh, nahi duen gizan, nahi duen partetik eh, marrazturik, Eta gainera, nola erran, zerbitzu legala dute, asesoria legala ere, eh, problematan sartuzkero marrazkilaria, ba, haren laguntza eh, eskaintzeko. Eta horren alakoetan, e, eh, usten bazaio jendeari esprimatzen eta adierazten eta nahi duen guztia, eta baita marrazkilari beraiek elker, elkarre zagutzeko parada ematen baldin bada, haunitzetan, abiatzen bide hortatik bide ikaragarri integrarriak bakera buruz eta hola gogoan hartu dut ez atzalde honetan e, nola kartun furpeize hortan e, izan zela erlijioen gaineko marazki bat, oso interesantea eta hor e, eh, zinezmen mm, handienak hori izlatuak agertzen ziren eta maomaren burua agertzen zen pikselatua e, orduan pikselatze horrek batetik batetik badu errespetutik, azken batean ari zara, bon, mintze maldi honek e, nik ez dute mintzea nahi, baina bestetik ere, salaketatik ere badu, erran ez, bo, ze, e, ze simplekeria den, nahi bada, ze aurkeria den, ez badutzue e, bizaia islatzea nahi, bueno, badugula beste manera, eta pikselen bidez e, distorsionatzen aldugu buru hori. Horan, alde hortatik, e, intergarria egiten zaizkit, ekimen haue guztiak, eta erran bezala, mm, horren aitzinean, egiten aldena, norbait ekartzen baldin badu zafla, ba, ba beste zafla marraztutako baten e, ordez eta itzuli, eta ezin inundik ere tiroka eta, eta sartu diren bezala. Honek ez du sortuko sekulako islamofobia bat eh, Frantzian? Nola barkatu? Ez du honek sortuko atentatu honek e, sekulako islanofobia bat eh, islamaren kontrako mugimendu handi jakinik eh, frantzian e, eskuimuturak duen indarra? Mm, segurazki atzalde honetako bazakeria erori da behar ezten lekuan eta behar ezten momentuan. Nik uste honek bai, ekarriko duela bustan luzea eta, mm, eta denendako, denendako gaizto izanen dela erran bezala oiztian, umorea, baina duzen gauza bezala bizian ere bai, ba, politika bera ere, ba, politika hartzen aldala, politika larria, politika xea. E, politika larria egiten dutenek, jakintzazue, hartuko utela orain, egiazki hartuko utela parada, islamaren kontra, etorkinen kontra, eta nahi denaren kontra, eta jotzeko. Eta islamistek edo, edo basakeria egin dutenek, e, gauza bera, eta kontra diren gauza bera. horrek nora garamatza ba, ene ustez bide honetik ez, inundik ere, inundik ere. Ez da, nire ustez etzen okerrago, e, basago, aberekiago egiten ahal, atzalde ontakoa, izan da enetako, ez ez, ez dut beste izenik. Mila esker, Mila esker Ongi segi! Oi, bai, gauza